Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji. Ir 9 un 3 minūtes pirmdienā 3. janvārī ar tevi ētrā priesteris Pēteris Skudra un laiks šīs dienas katehēzei jaunā gadā. Tad eh, sveicu visus eh, ar eh, jaunām, jauniem izaicinājumiem, jaunām apņemšanām, jaunu kādu, jā, varbūt izvēli, lēmumu, tad lai šis jaunais gads ir izdevies. Es ceru, ka tie, kas sagaidījāt jauno gadu kopā ar Radio Marija, tad jums tas bija jā, priekpilns, gandrījuma pilns notikums. Tad mēs droši vien arī Eh, jaunā gadā varam ne tikai apņemties darīt jaunas lietas, bet varam arī apņemties turpināt iesākto, un eh, noteikti, ka mēs eh, turpinam tikties šeit ēterā, lai tad dalītos par to, kas svarīgs mūsu ticībai, kas ir aktuāls baznīcā un kas ir tās lietas, kuras mums ir ar vienu no jauna jāatcerās, tad uh, mēs eh, jauno gadu sākam ar pasaules miera dienu, un tāpēc eh, es aicinu pievērst uzmanību tan eh, pāvesta Franciska vēstījumam, ko viņš sacīja 1. janvārī, svinot šo pasaules miera dienu, viņš uzrunāja mūs gan svētajā misē, gan arī pēc tam šajā lūkšanā kunga eņģelis, ehm, Mēģināsim arī ieklausīties tajā, kas pāvestam bija sakāms vecgada vakarā, svinot svinīgās vesperes un arī dziedot šo pateicības himnu. Dievs, mēs tevi slavējam. Tad, jā, ceru arī uz tavu iesaistīšanos klausītāji droši vari zvanīt uz numuru 67 969 131 Arī raksta īziņas uz numuru 266-77272 vai raksta e-pastu uz studija etrml.lv. Priecāšos par tavu aktīvu a, līdzdalību un a, noteikti arī vari padalīties to, kā tu a, sagaidīji jauno gadu vai tev ir kāda a, varbūt apņemšanās, uz ko tev ir iedvesmojis a, Dievs, tad a, droši vari arī padalīties ar to ar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 Jā, daudzi no jums varbūt arī e, sekojāt līdzi uh, vesperēm, kuras mēs translējām uh, e, 31. decembra vakarā šeit ēterā, tas bija pulksten astoņos, paldies Līvai un bīskapam Andrim Kravalim par uh, šo tra translāciju, paldies arī Vatikāna radio komandai par tekstu tulkojumu un to sagādāšanu. Uh, Paldies arī priesterim Kārlim, kurš tulkoja liturģiskos tekstus un, protams, arī Vatikāna mēdījiem, kuri nodrošina šīs translācijas. Tad vecgada vakarā pavests Francisks mums aicināja būt pateicīgiem par nodzīvoto gadu. Protams, ir varbūt grūti būt pateicīgiem pēc tāda gada, kāds ir bijis šis gads vai arī iepriekšējais, kad ir bijušas tik daudz nedrošības un pārbaudījumi un grūtības, tomēr mums ir arī daudz par ko pateikties un pirmkārt jau par to, ka mēs to esam vēl vienu gadu varējuši nodzīvot ar Dieva žālsirdību un pāvests tad aicināja pievērst uzmanību um, visiem šiem, um, var teikt, Betlēmes uh, dalībniekiem, bet jo īpaši uh, Marijai, uh, par kuru mēs lasām, ka viņa ir uh, jā, visus šos uh, notikumus paturējusi savā sirdī un tos pārdomājusi. Un tāpat arī tad, uh, pārējie, kas ir klātesoši, viņi visi izjūta sevi tādu izbrīnu Pāvests saka, tad eh, mums ir jāmācās no Ziemassvētkiem šo iekšējo attieksmi, izbrīnu, brīnīšanos, kontemplāciju. Tas, eh, ko mēs eh, redzam Ziemassvētkos, šie notikumi, viņi rada izbrīnu, un viņi arī aicina mūs tad uz kontemplāciju. Pāvests saka, mēs nevaram svinēt Ziemassvētkus bez izbrīna, uh, Tomēr runa ir par tādu izbrīnu, kas neaprobežojas ar e, virspusīgu sajūtu, saistītu ar svētku ārējo aspektu, e, bet ja Ziemassvētka tiek sašaurināta līdz šādam līmenim, tad nekas nemainās. Rītdiena būs tāda pati, kāda bija vakardiena, nākamais gads būs tāds pats kā pagājušais, tas nozīmētu uz pavisam īsu brīdi sasildīties pie salmu uguns un nepakļaut visu sevi notikuma spēkam, neuztvert Kristus dzimšanas noslēpuma, pašu būtību. Un kas tad ir šī būtība? Šī būtība ir um, vārds tapa miesa un dzīvoja starp mums. Mēs to uh, tad, uh, vecgada vakarā tā, uh, liturģijā dzirdam vairāk kārt uh, šos svētkus, un uh, Marija tad ir uh, lieciniece tam, kā vārds kļuva miesa. Uh, Mēs arī svinējām 1. janvārī Marijas Dieva mātes svētkus, un pāvests saka, tad Marija bija pirmā lieciniece, pirmā un vissvarīgākā, taču vienlaikus arī vispazemīgākā lieciniece, un viņa ir vissvarīgākā lieciniece, tāpēc, ka ir vispazemīgākā lieciniece. Ja, un uh, viņš saka, tā nav arī kaut kāda tāda um, izbrīna, kas ir romantizēta, kas ir kaut kādā fantāziju pasaulē. Viņš saka, nē, māte mūs atgriež realitātē, piemēram, pievērš Ziemassvētku patiesībai, kas ir ietverta šajos trīs svētā Pāvila vārdos dzimis no sievietes. Kristīgās izbrīnas, kristīgā izbrīna avots nav kaut kādi specifekti fantāziju pasaule, bet ir realitātes noslēpums – Nav nekā brīnišķīgāka un pārsteidzošāka par realitāti. Ziets, zemes gabaliņš, kāda cilvēka dzīves tās satikšanās, veca vīra krunkainā seja un tikko uzplaukusī bērna seja. Mamma, kas tur rokā savu bērnu un to baro ar krūti, tur izgaismojas noslēpums. Jā, tad, um, manuprāt, tāds ļoti vērtīgs padoms un aicinājums no pāvesta – Eh, šajos svētkos eh, mēs vēl joprojām esam Ziemassvētku noskaņās, eh, joprojām mums mājās vai baznīcās ir betlēmītes, kurās mēs varam uzlūkot šos notikumus, un tad tie mūs aicina uz izbrīnu, uz brīnīšanos, ja, uz kontemplāciju, tātad kontemplēt un, un brīnīties par to, ko Dievs dara mūsu vidū, kā viņš ir, uh, Eh, mūsu vidū, bet eh, tajā pašā laikā tad eh, neaizbēgt no realitātes. Bieži vien mēs nu, kaut kā idealizējam tos svētos, idealizējam šos notikumus, romantizējam tos, tāpēc arī pāvests bieži vien saka, ka svētajai ģimenei vai arī tad um, mm, vispār svētajiem kā tādiem nav nekā kopīga ar šo uh, kartīšu uh, svētījiem, ja, kurus mēs redzam attēlotas uz, uz svētbildēm un uh, kuri ir tādām svētlaimīgām sejām, nimbiem virs galvas, viņš saka, tas uh, nav nekas, nav nekā kopīga, tie ir svētie, kuri ir ikdienā svētie un kuri ja, uh, tad, uh, tajā dzīves realitātē iet svētuma ceļu. Tātad mēs uh, varam sastapt Dievu tajās visikdienišķākajās, visparastākajās lietās. Un tad par šo realitāti un pateicību baznīca saka, piedodiet pāves, saka, ka Marijas un baznīcas izbrīns ir pateicības pilns izbrīns. Ja, ka mēs ar pateicību uzlūkojam un apbrīnojam to, ka Dievs mums ir tuvu un Mēs, pavas saka, mēs varam teikt paldies Dievam arī šogad, kad varbūt eh, nu, daudzi ir piedzīvojuši eh, šo skarbo pandēmijas realitāti un varbūt arī daudzi no mums ir dzīvojuši pēc principa glābjas, kas var, tiksim, pieturoties pie šī uh, laivas vai kuģa uh, salīdzinājuma, ar kuru pavas uh, iesāka uh, pandēmijas laiku – sakot, ka mēs visi esam vienā laivā un pandēmija to pierāda. Jā, tad uh, tie, kas ir bijuši cilvēki, kas saka glābis, kas var, tomēr mēs uh, arī esam pieredzējuši daudzus cilvēkus un varbūt arī pašiem ir izdevies reaģēt ar atbildību gan par sevi, gan par citiem cilvēkiem, rūpējoties vienam par otru. Un tāpēc pāvis saka, mēs varam teikt paldies Dievam, un tas mums ir jādara, uh, jo solidāras atbildības izvēles pamatā nav pasaule, tā savots ir Dievs. Vēl jo vairāk Jēzus Kristus, kurš reizi par visām reizēm iezīmēja mūsu dzīvēs savas sākotnējās aicinājuma ceļu, lai visi būtu brāļi un māsas viena tēva bērni. Tātad eh, šī mūsu ticība eh, un eh, attiecības ar Jēzu tad ir tās, kas mūs ved pie citiem cilvēkiem un cilvēkiem liek mums eh, vienam otru apzināties kā brāļus un māsas. Um, arī, manuprāt, svarīgs, eh, svarīgs tāds eh, aspekts, ko mēs varam pārdomāt, kā mēs pagājušo gadu esam piedzīvojuši nu šo ģimenes aspektu baznīcā, savā draudzē, sabiedrībā vispār, ka mēs visi esam brāļi un māsas ar visiem cilvēkiem. Un tad kā mēs varam šo solidaritāti praktizēt tālāk. Tad runājot par solidaritāti, pāvis Francisks uzrunāja īpaši Romas pilsētu, kura kalpo kā tāds piemērs un kura ir saņēmusi aicinājumu būt par tādu, nu, jā, ka viņa sevi uh, nes uh, globālu universālu atvērtību. Ja, tad, tad ir daudzi cilvēki, daudzas kultūras, uh, vienmēr tur ir svētceļnieki, turisti, uh, bet tad viņš arī aicina šo pilsētu saglabāt nu, tādu atvērtību pret visiem cilvēkiem, arī pret tiem ikdienas, ikdienas cilvēkiem, kas Romā dzīvo, strādā. Un es domāju, ka ar to var asociēties ik viena, vismaz lielpilsēta, jā, ka ir, ir, protams, arī cilvēki, kuriem klājas visgrūtāk, ģimenes, kuras uh, vissmagāk izjūt eh, šo krīzi um, cilvēki ar invaliditāti un viņu, uh, tiem, kas par viņiem rūpējas, uh, tiem, kuri uz darbu dodas ar sabiedrisko dā, transportu, kuri dzīvo perifērijās, kurus ir skārusi, skārušas neveiksmes un kuriem ir vajadzīgs sociālais atbalsts, ja, tad uh, arī pret šiem cilvēkiem ja, mums ir jāmācās uh, nu, pievērst uzmanību un būt atvērtiem, ja, tad uh, arī tad mēs uh, varam lūgt Dievam žēlastību šajā jaunajā gadā mācīties šo atvērtību pret visiem, jo īpaši tiem, ar kuriem mēs sastopamies visvairāk savā ikdienā, kuri mums ir līdzās, kuri mums varbūt šķiet tādi pierasti, uh, tad eh, lai eh, šie cilvēki tad arī ir tie, kas mums palīdz piedzīvot īpašā veidā to Dieva klātbūtni, kuru mēs svinam Ziemassvētkos, ka Dievs ir ar mums, viņš ir mūsu vidū, viņš mūs neatstāja. Laiks dziesmai, noklausīsimies dziesmu, prieks eh, pasaulē un aicinu arī tevi klausītāji iesaistīties šajā sarunā. Droši vari uh, Eh, zvanīt uz ēteru, eh, rakstīt īziņas, rakstīt ēpastu, eh, tad priecāšos dzirdēt, kā tu esi uzsācis šo jauno gadu un varbūt kā Dievs tevi ir uzrunājis kaut ko apņemties vai kaut ko darīt vai nedarīt un varbūt esi dzirdējis kādu iedvesmojošu uzrunu, noslēdzot iepriekšējo gadu vai uzsākot jauno gadu, tad noteikti, noteikti ir to padalies tālāk ar mums pārējiem. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9,21 minūte pirmdienā 3. Eh, janvārī ar TV ēterā priesteris Pēteris Skudra. Un eh, laiks eh, šīs dienas katehēzei. Mēs iepriekšējā katehēzes daļā ieklausījāmies pāvesta Franciska sacītajā vecgada vakarā – ka mēs esam aicināti eh, no Ziemassvētkiem mācīties kontemplāciju, tātad tādu uh, apceri, uh, kas izriet no uh, izbrīnas, uh, no spējas brīnīties un uh, spējas brīnīties arī par ikdienišķām parastām lietām, kurās uh, tad mājo Dievs mūsu vidū un uh, tad kuras pārdomājot un apcerot līdzīgi, kā to dara Marija, uh, mēs varam būt tādā patstāvīgā lūkšanas, um, lūkšanas stāvoklī. Un, um, jā, izbrīna, apbrīna, kontemplācija un tad arī visbeidzot pateicība. Tā ir tāda pateicības pilna apbrīna, kuru mēs izjūtam pret Dievu, ka mēs uh, Eh, gan ieraugām tās lietas, eh, kas mūs izbrīna un kurās mēs atklājam Dieva klātbūtni, tajā dzīves realitātē, kurā mēs esam, ka tā nav kaut kāda romantizēta, atrauta no realitātes apbrīna, bet tieši balstīta eh, ticība balstās realitātē, ticība nenoliedz realitāti. Ja, tad mēs caur to tad arī nesam pateicību Dieva priekšā, arī tad, ja mēs piedzīvojam grūtības, pārbaudījumus, jā, visu šo pandēmijas krīzi, tad tā māca mūs būt pateicīgiem tajā realitātē, kurā mēs šobrīd esam. Un tā arī mūs aicina tad būt atvērtiem, kā Marija bija atvērta, esot gataviem tad būt Eh, trūcīgo cilvēku rīcībā, būt eh, to rīcībā, kuri eh, piedzīvo šo krīzi vissmagāk, kuri piedzīvo kādas dzīves grūtības, lai tad mēs varam būt viņiem par atbalstu. Un tā ir arī doma, kuru pāvests turpināja 1. janvārī, gan šo realitātes apziņu, gan arī tad uh, to atvērtību eh, citiem, tas arī mums var teikt iezīmē tādu kā programmu eh, jaunajam gadam. Eh, paldies arī Lilijai, kura, kura dalās ar savu jaungada apņemšanos. Viņa saka, ka katru dienu pienest kungam kādu pateicību un tā vēlos 365 Pateicības šogad pierakstīt, būt redzīgai, būt dzirdīgai, būt jutīgai ikdienas gaitās un redzēt pāri man, uh, jā, pāri šim piedzīvotajiem. Pirmajā datumā pateicos par senioriem, sveicot jaunā gada dienā un saņēmu tik daudz prieku un pat nedomāju, ka es kaut ko uh, saņemšu pateicībā. Lilija, paldies Lilija par tavu izziņu un par to, ka vēlies uh, 365 eh, dienas šogad eh, pierakstīt kādu pateicību Dievam, manuprāt, tā ir ļoti, ļoti vērtīga apņemšanās, kuru varētu mēs visi eh, paņemt sev, un kas arī sakrīt ar to, ko mums saka pāvests, jā, tātad atrast Dievu tajā ikdienā, brīnīties, būt pārsteigtiem par Dievu klātbūtni un arī pateicīgiem par Dievu tām, par to visu, ko viņš mums ļauj piedzīvot. Mums ir arī kāds piezvanījis uz ēteru, tad lūdzu, kas mums zvana. Lai, lai to slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi, mūžīgi slavēts. Ļoti pateicos par Kristīgo Mariju, bez kura nevar dzīvot. Pati, kā pateicību es katru mēnesi saku ar, ar labdarības zvanu Kristīgā radio un arī mēnesi beidzu. Liela pateicība jums lai visur dievs tāpā mums un jums. Paldies! Paldies jums par zvanu. Ar Dievu. Ar Dievu. Jā, paldies par eh, šo, eh, par šo eh, pateicību un par šo liecību, ko jums nozīmē Radio Marija. Tad droši mūsu klausītājai tu arī vari pievienoties zvanot uz numuru 67 969 131 vai rakstot īziņas uz numuru 266 77 272. Bet, jā, tad kamēr tu zvani vai raksti, daloties ar savu jaungada apņemšanos vai to, kas tev ir uzrunājis gadu mijā, tad pāve, pakomentējuši mazliet vai pārstāstījuši drīzāk, ko pāvests Francisks sacīja Eh, jaunā gada eh, svētajā misē, kad tika svinēta Marijas Dieva mātes eh, svētki. Pāvests atgādināja to, ka viņš mums ir uzrakstījis vēstījumu pasaules miera dienai, par to mums bija katehēze piekdien, kuru tu arī vari noklausīties, rādījumā arī arhīvā izlasīt šo vēstījumu, uh, kur pāvests eh, norādīja to, ka mēs varam veicināt mieru eh, caur dialogu eh, un tāpat arī tad ar izglītības un darba palīdzību, kas ir kā instrumenti miera celšanai. Tad pavests komentēja šos vārdus, kurus mēs lasījām, ka gani atrada Mariju un Jāzepu un bērnu guldītu silē – Un pavas saka, eh, pirmkārt, ganiem eh, šī sile bija priecīga zīme, jo tas bija kā tāds apstiprinājums tam, ka Dievs ir tuvu, viņš ir uh, silē, viņš atrodas tādā objektā, kas viņiem ir labi pazīstams, kas tad norāda uz to, ka Dievs ir tuvu viņiem, ka viņa, viņš ir familiārs ar to viņu realitāti, līdz ar to tā ir tāda prieka zīme viņiem, ja, un tas arī uzrunā mūsu sirdis, šī Dieva nabadzība, ka viņš pats sevi mums dāvā kā ēdienu, jo silē taču liek ēdienu, bet ka viņš ienāk mūsu dzīvēs caur tādām ikdienišķām, mums labi pazīstamām lietām. Tāpēc arī ir, tāpēc arī ir svarīga, uh, svarīga uh, um, evanģelizācijā ir svarīga šī valoda un vides uh, izpratne, ja, ka mēs uh, nesam evaņģēliju cilvēkiem eh, viņiem uh, saprotamā veidā, viņiem saprotamā valodā, neliedojot uh, baznīcas uh, žargonus uh, vai, mm, jā, tātad padarot to evaņģēliju maksimāli uh, tuvu uh, cilvēkiem un parādot to, kā viņš ir iemiesojies viņiem tuvos un saprotamos tēlos, kas viņiem ir labi pazīstami, un caur ko tad arī cilvēks var piedzīvot, ka Dievs viņam ir ļoti, ļoti tuvs. Savukārt, un tad pāvis arī norāda, ka šis ganu prieks ir kā tāds nu, ticības iesācēju prieks, kurā ir nu, daudz tāda entuziasma, uh, Bet Pāvils saka, viņš tad arī varam pievērst uzmanību Marijai, Dieva mātei, kurai šis, šī sīla galīgi nesagādā nekādu prieku, un drīzāk viņai tad tas ir nu, sīles tāds ieļaunojums, skandāls, jo viņa, kurai tika pasludināta nu, Jēzus dzimšana, ka lūk, uh, Dieva dēls, kurš mantos ķēniņa Dāvida troni, ja nāks pasaulē, no viņas viņš ir jāgulda šajā pazemīgajā, necilajā silē. Ja, tad kas, pāvis saka, tad kas var būt daudz sāpīgāks mātei, kā tas, kā redzēt, kā viņas bērns cieš, cieš no nabadzības, tad Marijai tas ir izaicinājums, jā, tas nav nekas priecīgs, un tāpēc pavas saka Mariju, mēs varētu saprast, ja viņa sūdzētos, ja viņa būtu neapmierināta par visiem šiem izaicinājumiem, par pārbaudījumiem, grūtībām, bet viņš atgādina, ka Marija nezaudē drosmi, viņa nezaudē dušu, viņa, nes, viņa nesūdzās, viņa paliek klusa, Un Pāvils saka, tad tā vietā, lai uh, sūdzētos viņa uh, vai gaustos jā, par to, kā viņai nav, uh, tad viņa izvēlās uh, citādāku ceļu. Uh, tad arī pāvis te citē tos evaņģēlie vārdus, par kuriem mēs arī runājām šīs vecgadu uzrunas kontekstā, ka Marija visas lietas paturēja savā sirdī un tās pārdomāja. Tātad paturēt, un pārdomāt. Un tad arī eh, pāvests eh, norāda uz, eh, uz šīm divām attieksmēm. Ja, ka Marija, viņa pārdomā visas šīs lietas, viņa nav kā šie gani, kur ir tādi entuziasma pilni un skrien un stāsta visiem, kas ir noticis un kā viņi ir jutušies. Ja, bet uh, viņš saka, tā ir uh, Marija mums rāda tādas patiesas nobriedušas ticības uh, attieksmi, kura ir pieaugusi ticība, kura ir nobriedusi un kura drīzāk tad ir tāda, kas dod dzīvību. Ja, un tad šis mūsu garīgais auglīgums, uz kuru mēs visi esam aicināti, pāvests saka, izriet no pārbaudījumiem un grūtībām. Ja, tad šis, šiem, no šiem uh, triumfālajiem apsolījumiem, kurus Marija eh, saņem eh, nāceretē. Marija eh, šobrīd tad atrod sevi tumšajā Betlēmes stalī, ja, un tomēr viņa nu, piedzīvo to Dieva tūmu. Tāpēc pāvis saka, mēs mācīsimies no Dieva mātes paturēt un pārdomāt. Mēs uh, Mēs visi piedzīvojam kaut kādas eh, grūtības, kaut kādus pārbaudījumus, mēs visi varam ieļaunoties arī no nu, kaut kādām lietām, kuras mēs piedzīvojam. Ja, tad uh, Marija uh, mūs aicina um, nu, gūt kādas uh, uh, mācību stundas no uh, visas tās realitātes un mūsu ilgām, kas uh, nevienmēr sakrīt. Ja, un, uh, tā vietā, lai nu, jā, mēs iekristu varbūt tādā grūtsirdībā, ka lūk, mēs sagaidījām no dzīves kaut ko vienu un tā mums piespēlē pavisam kaut ko citu un tās mūsu ilgas varbūt eh, nu, izšķīst, ja, tad no tā visa mēs tomēr varam gūt labumu un eh, būt auglīgi, eh, jo tad arī piedzīvojot šo krustu, kuru mums visiem ir obligāti jānes, uh, mēs tad arī varam piedzīvot augšām celšanos, un pāvests arī mums to bieži atgādina, ka bez krusta nav augšām celšanās, un Marija tad ir tā, kas mums rāda šo ceļu, kuru uh, tad arī viņa iet uh, klusībā, pirmkārt jau paturot uh, visas tās lietas, kas ar viņu notiek. Ja Marija nav tāda, kura aizmirst vai kura uh, Eh, noraida realitāti. Te mēs atkal atgriežamies pie tā, cik ticība ir iesakņota realitātē, ka tā nav atrauta no realitātes. Ja Marija tātad patur visu to, kas ar viņu notiek. Visu, ko viņa redz, ko viņa piedzīvo, ko viņa dzird, ja viņa patur gan eh, tos eņģeļa vārdus, ko viņa dzirdēja, gan arī šos ganu eh, vārdus, ko viņa ir sastapusi, viņa arī patur to pieredzi, ko viņa piedzīvo, gan tad, kad eņģelis nāk un ar tādu varenību pasludina lūg Dieva dēls, ķēniņa Dāvida mantinieks, ja nāks no tevis, un tāpat arī viņa patur šo tumšo Betlēmas staļa realitāti, kurā viņa atrodās, un pāvests saka, tad Marija nav tāda, kas tur kaut ko atsevišķu izvēlās, viņa patur visu realitāti tādu, kāda uh, tā ir gan šos priecīgos, gan skumjos brīžus, gan uh, nu, tās ilgas, gan arī to realitāti, kuru viņa uh, piedzīvo. Viņa tātad pieņem dzīvi tādu, kāda tā ir, bez kādas maskēšanās vai uh, bez kādas uh, notušsēšanas, ja, ka mēs mēģinam izrādīties labāki nekā mēs esam vai izliekamies, ka tā dzīve mums ir uh, citādāka nekā mēs dzīvojam. Uh, Tātad ticības dzīve ir ļoti, ļoti cieši saistīta ar realitāti, kurā es šobrīd atrodos. Un otra attieksme, tātad Marija ir tā, kas patur, un Marija ir arī tā, kas tad pārdomā. Un evaņģēlijas tad runā par Mariju, kura uh, pārdomā, un viņa var teikt tā kā sasien uh, kopā uh, šīs realitātes, šīs dažādās pieredzes um, savā starpā. Uh, un viņa tad sasaista šos patīkamos un nepatīkamos mirkļus, kurus viņa piedzīvo, un tad spējot to visu pieņemt un pārdomāt un kaut kā sasaistīt savā starpā, tad Pāvis saka, Marija ir arī patiesi katoliska, ja, jo viņa nevis šķeļ, bet viņa sasaista, viņa sasiena. Un katoļu baznīca vai katoliskā baznīca, teiksim tā, uh, ir tā, kas arī apvieno uh, visdažādākās tautas, kultūras, rases, nācijas, um, jā, to, ko mēs, to, ko mēs arī piedzīvojam, ja, ka tam visam ir vieta baznīcā, visiem cilvēkiem, visām tautām, visām politiskajām pārliecībām, filozofiskajām pārliecībām tā tālāk. Mēs uh, mēs esam tie, kas apvienotie, nevis tie, kas šķeļ. Ja, un tad ir ārkārtīgi svarīgi mums arī iet šajos Marijas pēdās, kurus iet viņa. Mēs paturot lietas, apcerot, pārdomājot tās, ka mēs arī tad to visu tā integrējam, nevis mēģinam atmest kaut ko un īpaši jau, protams, kad ir runa par citiem cilvēkiem, kurus arī mēs esam aicināti integrēt savās kopienās, nevis nu jā, ļaut viņiem būt tikai par skatītājiem. Pāvis saka, ka tas nozīmē šis inkluzīvais veids, kā mēs uzlūkojam lietas, kas pārslie, pārsniedz mūsu nu arī kādas, kādu spriedzi, ja, tad tas ir tas ceļš, kuru um, iet mātes, ka viņas uh, nešķiro, nešķeļ, bet viņas patur un ļauj dzīvei augt. Un uh, tāpēc arī tad uh, pāvests uzlūko Mariju kā māti un arī aicina baznīcu atcerēties to, ka tā ir māte, uh, un vispār atcerēties par uh, mātes un īpa, vispār sieviešu šo īpašo aicinājumu sabiedrībā un baznīcā, ka katras mātes skatiens ir tāds, kurš dāvā dzīvību, tāds, kurš ļauj piedzīvot izaugsmi, un tad, sieviete, kura redz ar savu sirdi, kura spēja tad arī apvienot šīs ilgas realitāti, neieslīkstot kaut kādā tādā neauglīgā prag pragmatiskā, pragmatismā vai kaut kādā abstrakcionismā, kas varbūt vairāk būtu tāda vīriešu specialitāte. Viņš saka, tad, eh, lūk, mums ārkārtīgi svarīgi ir eh, sieviete, un eh, mēs arī tad ar pateicību varam uzlūkot sievieti par visu to, ko sievietes var dāvāt sabiedrībai un baznīcai tieši ar šo savu mātes aicinājumu, kas dod dzīvību, kas ceļ uh, Un uh, tad arī baznīca, kas tāpat arī dod dzīvību, kas apvieno, kas ceļ, kas, kas uh, audzina, kas ļauj augt, uh, pilnveidoties, nevis uh, kaut ko nodalīt vai šķirt, un uh, tāpēc Pāvis saka, lai mēs šajā jaunajā gadā arī spējam <clears throat> vairāk ieguldīt enerģijas un pūles, lai uh, veicinātu uh, sieviešu uh, lomu sabiedrībā un baznīcā un īpaši arī, protams, tad izskaužot uh, vardarbību pret sievietēm, pāvis sacīja, ka tiek uh, aizskarta sievieti vai uh, jā, nodarīt pāri sievietei nozīmē apvainot Dievu, kurš ir nācis pasaulē caur uh, sievieti. Jā, un tad uh, viņš to nedarīja caur kaut kādu eņģeli, uh, Ja viņš nenāca pa tiešo pie mums, viņš nāca pie mums caur eh, sievieti. Un tad arī līdzīgi kā sieviete, arī eh, baznīca eh, uzņem savu bērnu, savu dēlu un meitu cilvēcību un ļauj tiem augt un ļauj tiem piedzīvot to, ka viņi ir mīlēti un ka par viņiem rūpējas. Tālūk, tad tas bija tas, ko pāvests sacīja sestdien svētās mīsas sprediķī, un tas ir arī tas, ko mēs varam tad šajā jaunajā gadā mācīties. Paturēt realitāti tādu, kāda tā ir, pieņemt to tādu, kāda tā ir, un pārdomāt, reflektēt, ja, savā sirdī, kur tajā visā ir Dievs un uz ko viņš mūs uh, aicina un, protams, arī īpaši pateikties Dievam par mūsu mātēm, priecāties par uh, sievietes uh, lomu, uh, no kurām mēs varam uh, viskaut ko uh, mācīties tieši šo sirsnību un uh, būt, uh, būt ar uh, tādu atvērtu uh, sirdi, tādu, kas uh, dod dzīvību, nevis uh, šķeļ uh, vai kā uh, nodala, uh, bet tieši otrādi uh, aprūpē, apvieno jā, un tad ļauj dod vietu izaugsmai, lai tas mums tad kalpo, kalpo kā ienvesma šajā jaunajā gadā. God rest you Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9,46 minūtes pirmdienā, 3. janvārī. Mēs eh, šodien katehēzē esam pārunājuši pāvesta Franciska sacīto gan vecgada vakarā, eh, atskatoties uz aizvadīto gadu un lūdzoties vesperes, gan arī tad eh, svinot jauno gadu un svinot Marijas Dieva mātes eh, svētkus. Eh, paldies eh, Dacei no Ziepniekalna, kura mums raksta, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Esmu ļoti pateicīga Dievam, ka varēju veco gadu būt kopā ar brīnišķīgo radio Mariju Latviju un sagaidīt. Un vakar, kad ielas bija tukšas pēc svinētājiem apmeklēt baznīcu, sen esmu apzinājusies Dievam pateikties un tad lūgt no Dieva. Slava kungam un jums Radio Marija Latvija, lai mums visiem šis gads būtu veselības un Dieva žēlsirdības pilns. Paldies! Paldies Dacijā, paldies par <clears throat> to, ka arī tu centies pateikties Dievam un ar to arī dalies ar mums. Tad, lai, lai šī jaunā gada apņemšanās tad mums arī ir uh, pateicība, pateicība Dievam <clears throat> par to, ko mēs esam saņēmuši, un tad, lai mēs varētu pateikties Dievam, mums ir nepieciešams mācīties brīnīties, brīnīties un saskatīt Dievu arī tādās ikdienišķās, vienkāršās, pierastās lietās, paturēt to visu, ko mēs piedzīvojam un, un pārdomāt, lai redzētu, ko mēs no tā visa varam mācīties vēl tāda pēdējā lieta, kuru uh, vēlos pieminēt šodien un uh, kuru mums, uh, uz ko mums norāda Marija, ir tas, ka svinot jauno gadu, mēs svinam Marijas Dieva mātes svētkus, un mēs lasījām šo lasījumu, kur ir teikts, ka gani atrada Jāzepu, Mariju un um, Silē guldītu bērnu. Viņi tad var iet un šo bērnu aplūkot, pielūgt, pagodināt, un te arī ir tāda īpaši svarīga tāda Marijas attieksme, kas mums ir jāmācās kā baznīcai, tev un man klausītāji, kas esam baznīca, ka Marija <clears throat> nepatur šo Dieva dēlu sev, bet viņa to rāda citiem, ja viņa to dara pieejamu citiem – Un eh, tāpat arī eh, tad mēs eh, esam aicināti atcerēties šo patiesību, ka Dievs ir tuvu mums visiem, bet viņš vēlas nākt pie visiem. Ja, un, un tad arī mēs, kas esam satikuši Dievu, kas esam piedzīvojuši viņa klānbūtni, esam aicināti nest viņu tālāk citiem. Ja, Dievs ir tuvu mums, viņš uh, nav kaut kāds Dievs, kas nāk pasaulē caur uh, kaut kādiem varanajiem, no kuriem mums būtu baili, uh, Ja, bet viņš nāk drīzāk kā tāds, kurš lūdz, lai viņu mīlētu, kā zīdainis, ja, kurš nāk šajā zīdaiņa nabadzībā, um, nespēkā. Viņš nāk kā mūsu brālis, viņš nāk kā dēls, ja, viņš nāk pavisam mazs. Um, un tad, kad mēs piedzīvojam savu vājumu, savu trauslumu, uh, tad mēs varam sastapt Dievu vēl tuvāk, nekā mēs to varam iedomāties. Arī tas saskan ar to, ko <coughs> es atvainojos. Pāvests sacīja Ziemassvētkos, ja, ka šajā savā trauslumā mēs pieņemot arī to savu trauslumu, mēs varam piedzīvot to Dieva klātbūtni un tad līdz ar to arī mācīties pieņemt citu cilvēku trauslumu, tādā veidā rūpējoties par tām brālīgajām attiecībām starp visiem cilvēkiem un cilvēkiem tas, ko mēs varam darīt, mēs katrs varam um, izrādīt šo brālīgo attieksmi pret pārējiem, apzināties to, ka mēs visi esam bra brāļi un māsas, <clears throat> un uh, ka mēs uh, tādā veidā tad varam nest Dievu uh, visiem cilvēkiem, ja, veicinot, būt, esot par miera nesējiem. Ja, ka Jēzus ir miera princis, un tad nesot Jēzu, mēs nesam mieru. Uh, Eh, cilvēki, un tāpēc arī mēs svētajā misē, mēs eh, sakam miers ar tevi, jā, pirms mēs saņemam svēto komuniju, pirms mēs eh, pieņemam Jēzu savā sirdī, mēs sakam miers ar tevi, un pēc tam arī tad miers, miers, lai ir ar jums visiem, miers, lai tevi pavada, jā, visi šie vārdi, ir ļoti svarīgi misē tieši, kas ir saistīti ar mieru, un tas nozīmē, ka mēs nevis uh, vienkārši nekonfliktējam ar cilvēkiem. Ir cilvēki, kas saka, nu es tur nevienam nedaru pāri, es lieku mieru viņiem, viņi liek mieru man, mums ir miers. Ja, nē, tā nē. Pāvests arī atgādina to, ka mēs nesam mieru, mēs, mēs esam aktīvā dar, darbībā. Tas prasa no mums uzrot, uzrotīt piedurknes un strādāt miera labā. Un tad pirmkārt jau uh, Lūksim žēlistību Dievam paši piedzīvot šo mieru un tad nest tālāk to citiem, nest Jēzu visiem cilvēkiem, kā to dara Marija. Ja, nevis turam savu ticību pie sevis, savas attiecības tikai pie sevis, bet ka mēs dalamies ar savu ticību ar visiem cilvēkiem un tādā veidā ļaujam piedzīvot šo Dieva klātbūtni, kura vēlas būt kopā ar ikvienu cilvēku. Uh, Ilona mums raksta 2022. gadu iesākām kopā ar Siguldas draudzi, dodoties ceļojumā uz gaismā posto ogri un ropažu baznīcu, kā arī Ikšķilis klostera Betlēmis silīti. Apņemos atbildēt Dievam, jā, kā Marija. Paldies, Ilona, par tavu īziņu. Paldies, Inga, par paldies, par uh, par katehēzi. Paldies visiem, kas iesaistaties eh, šajā sarunā un ar kuriem es varu kopā sākt eh, šo jauno gadu. Paldies jums par, līdzdar, par līdzdalību un paldies arī par to, ka atbalstat rādījumu arī darbu. Tas eh, tad arī var turpināt priecēt cilvēkus arī šajā jaunajā 2022. gadā.